kopienas Emanuēla raidījums Cerības uguns. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi, Patiesi augšām cēlies. Dārgie rādījumi arī klausītāji, šajā skaistajā lieldienu laikā mēs atkal tiekamies raidījumā Cerības uguns. Es esmu Baiba, un kā var nojaust, studijā pie manis ir arī viesi. Madara. Inga. Uh, pastāstiet par sevi nedaudz. Madara. Uh, nu, es nāku no Siguldas, vispār dzīvoju augus Siguldā, un tur bija arī mana pirmā drauga, kurā mani kristīja. Un, uh, tagad es vairāk dzīvoju tuvāk cēsīm. Uh, tā kā tādā mazā ciematiņā saucās Džikši. Dēls viņu sauc par salauzto cil cilvēku ciematu, par ģipšiem. Mm. Eh, un eh, es esmu, tad vēl aizvien Sigūdas draugē, starp Sigūdu un starp cēsu draugu. Un interesanti tas, ka mani kristīja priesteris Ronalds Sigūdas draugē, un tagad viņš ir cēsu draugē. Tikai es nezinu, kurš kuram seko, bet jā, šodien pārstāv tātad divas draudzes Sigūda un cēsis. Inga? Un es, kā jau drīz, kad es parunāšu vairāk, varēs nojaust pēc manas akcenta, es nāku no Latgales, precīzāk sakot, no Balviem. Um, bet eh, jau <clears throat> kā daudzus diezgan gadus esmu zemgalē, tuvojos zemgalē, un tagad esmu galīgo zemgales laukos, jeb uh, lauku mājās dimzēnos, kur dzīvojam kopā ar ģimeni un kazām un zirgu un sunī un kaķiem. Un uh, pašlaik pat man grūti pateikt, kādu draudzes pārstāvu, jo mēs esam tādā trīs stūrī starp vairākām draudzēm, bet um, kādreiz E, ilgus, ilgākus gadus spēlēju gan Jelgavas draudzē, gan Lībērzes, gan Kalnciema, gan nākotnes draudzēs. Un, e, nu jā, un tad par to droši vien pēc tam vairāk parunāsim. Um, jā. Šajā raidījumā mēs vēlamies dalīties priekā, ko mēs saņemam caur kopienas Emanuela dziesmām un mūziku. Tāpēc tas šoreiz būs tāds diezgan skanīgs. E, jau vairāk kā 20 gadus ar vien vairāk Latvijas baznīcās skan dziesmas, kas nāk no mūsu kopienas. Iesāksim šo raidījumu ar kādu jau varbūt daudziem pazīstamu slavēšanas dziesmu, kas nāk uh, no kopienas Emanuela Nīderlandē. Gavilējiet, Jēzus dzīvo starp mums. Slava tev, kungs, ka tu esi augšām cēlies un ka tu dzīvo starp mums. Mm. Slavu tev, kungs. Jēzus ir dzīvs un patiesi dzīvo starp mums. Slavēsim, slavēsim Dievu ar šo dziesmu. Gan šajā raidījumā mēs gribam piedāvāt arī tādus muzikālus piemērus no mūsu kopienas. Mūsu kopienas dziesmu grāmatā dziesmas ir sadalītas, um, un slavēšanai ir tādas priecīgākas, jaudīgākas, tādas, kas paceļ garu un palīdz novērsties no sevis paša un slavēt Dievu. Jo kas gan ir slavēšana? Vēršam visu savu skatu uz Dievu. Tā ir tā reize, kad mēs vienīgi Dievu slavējam. Un dziesmu pamatā visbiežāk ir bībeles teksti, un slavēšanas dziesmas ir arī tās, kuras mēs parasti izvēlamies arī svētā, kā svētajā misē, kā ievadziesmu un uh, noslēgumu dziesmu. Mm, Inga, es vēlētos uh, pajautāt tev uh, par tavu pieredzi mūzikas evanģelizācijas skolā Altotingā. Iepriekšējā raidījumā mēs jau par to runājām, un uh, varbūt arī tu vari šajā raidījumā padalīties par to, kāda bija tava pieredze šajā evanģelizācijas skolā. <laughs> Jā, kā, kā mēs pirms raidījuma runājām, kad šis ir mans neatdotais parāds, <laughs> kuru man ir iespēja teikt atdot, jo uh, Uz iepriekšējo raidījumu es netiku, jo saslimu. Bet, jā, mm, patiešām pirms 20 gadiem bija manā dzīvē tāda iespēja nokļūt evanģelizācijas skolā. Kā es tur nokļuvu? Iepriekšējā gadā manas draudzenes no sveceļojuma, no balvu grupas man uzaicināja doties tādā lieldienu braucienā uz autotingu. Kādreiz tādi notika katru gadu. Bija autobuss, 30 stundas ceļā un ļoti īpašs piedzīvojums. Lieldienas, visas trīs lielās dienas, Vācijas mazajā pilsētiņā, žēlastību vietā autotingā. Un muzikālās lieldienas. Tad bija ļoti daudz mūzikas, un tas muzikālās bija tas magnēts, kas mani turp aizvilināja. Uh, Un, jā, tās pirmās lieldienas, lai gan biju bijusi baznīcā visas lieldienas kopš sevi atceros, jo es taču uzaugu Latgalē. Bet, jā, tas bija laikam pirmais gads, man bija 18 vai 19 gadi, kad es, kad es sapratu, ka tās visas dienas iet kopā, lielais tridiums, un kad tas viss ir stāsts par Jēzu, un ka nav ciešana bez augšām celšanās, nav klusuma bez, bez ciešanām. Jā, tad no nu, lielās ceturtdienas līdz eh, liel, lielai svētdienai tas bija ļoti īpaši un bija ļoti daudz mūzikas. Un eh, tad eh, mm, tas bija tāds tiešām ļoti garīgs piedzīvojums. Un tad šī baiva, kuras, kas man sēž blakus, kuru es tad nepazinu, bet pirmoreiz satiku Altutingā, man uh, pajautāja, vai es nevēlētos mācīties šajā evanģelizācijas skolā, jo šīs lieldienas muzikāli tad pavadīja tie pašreizējā gada studenti, un, un tad man bija tas piedāvājums nākamajā gadā, tad uz deviņiem mēnešiem kļūt par šīs akadēmijas studentu, un tas man likās neticami, jo es tā kā Eh, nu, jā, tie visi studenti man likās svēti, ka viņi vispār tur uz neturās uz zemes. Un, eh, un es tur tikko, nu, var teikt, tikko, lai gan uzaugu, jā, tātad eh, Latgalē, kā es jau to minu, nu, trešo reizi, mm. tad tomēr mana dzīvā ticība, var teikt, tā apzināti sākās tajos 18 gados, kad es nokļuvu studentu lūkšanu grupiņā un piedzīvoju, ka Dievs ir dzīvs. Un tad, eh, jā, priekš manis tās studijas tur likās kaut kas pāri maniem spēkiem, bet eh, brīnumainā kārtā eh, priekš manis toreiz tiku uzņemta. Un, jā, tagad, pēc 20 gadiem, ja kāds klausās, kurš par to domā, tad es varu teikt, ka tas tiešām ir ielicis pamatu manai dzīvei, tālākajai gan attiecībās, gan attiecībās ar Dievu, gan ar cilvēkiem, gan ģimenei. Uh, Esmu ļoti pateicīga par to deviņos mēnešos saņemto. Un, nu jā, un, un tad šī evanģelizācijas skola bija ar lielu akcentu uz mūziku. Un, un tā kā man jau, es jau mēģināju drusciņi kaut ko spēlēt Jelgavas katedrālē ar ģitāru svētajās misēs, tad vienkārši eksperimentējot, kuru dziesmu paņemt un, un kā tas tagad būs, tad uh, arī tas gads man ienesa tādu skaidrību un pieredzi. Un, mm, um, dziedāt pa daudz vairākām balsīm un, un uh, kā sagatavoties svētai misei un uh, kā izvēlēties dziesmas. Es, mēs droši vien vēl runāsim par to, bet priekš manis bija ļoti liels atklājums un liels dārgums, kad uh, mēs. Um, Kad, kad, mums bija, kad mūsu eh, vadība aizsūtīja sagatavot svētās mises, tātad izvēlēties dziesmas pirms svētās mises, tas man bija liels pārsteigums, jo līdz šim studentu lūkšanu grupiņā mēs vienkārši ieskrējām baznīcā, druģaini, izvilkām savas nošu grāmatiņas un sačukstoties mises laikā mēģinājām izvēlēties visveiksmīgāko dziesmu, kuru visi zina, kurai pašlaik ir visi akordi un eh, visiem ir kaut kādi instrumenti vajadzīgie. Un tad tur mums tika dots laiks katru dienu sagatavoties, ļoti labi sagatavoties, jā, laikam pusstunda vai stunda. Un tad viens no tiem pamatprincipiem, teiksim, vienkārši vispār sākumā izlasīt evaņģēliju, jā, vispār izlasīt to tekstu, to centrālo tekstu šai svētajā misē, un tad visus dziesmas tekstus arī censties tam pieskaņot, kad uh, tādā nu, saprāšana, ka tās mūsu mūzikas, lai cik mums viņas skaistas liekas, tas nav centrālais, bet tas ir tie teksti, lai pavadītu tos uz to tekstu, ko, uz tiem vārdiem, ko saka Jēzus, kas nes dzīvību. Un eh, tas bija tāds, nu jā, varbūt varētu stāstīt vēl un reiz, vēl, bet es domāju, ka tas ir pagaidām pietiekami par šīs pieredzes. Paldies par tavu, par tavu liecību, jā. Um, varētu teikt, ka jūs mācīja um, kas kopā ar Svēto garu savadi, sagatavot <laughs> svētajai misē dziesmas. Un, jā, kā, kā, kā jūs jau nojaušat, mums tā viss tāds diezgan, diezgan strukturēts ir, jā, un, un tad nā, <laughs> nākošā sadaļa ir svētā gara dziesmas, kurām arī ir savs raksturs, un tās parasti ir tādas, nu jau mierīgākas kā slavēšanas Eh, dziesmas mēs piesaucam Svēto garu un aicinām viņu ienākt mūsu vidū, ienākt mūsu katra sirdī. Un tagad mēs nodziedāsim kādu ļoti skaistu svētā gara dziesmu, ko ir sarakstījis kāds kopienas Emanuela priesteris Vācijā Markus Vital. Nāc svētais gars, met savu uguni uz zemes. Nāc svētais gars. tiešām nāca svētais gars, nāca pie mums tagad ceļā uz vasaras svētkiem, lai mēs tiešām arvien vairāk atvērtos. Nāca svētais gars un piepildi mūsu, mūsu atvērtās sirdis. Nāca svētais gars. Madara, gribu tev pajautāt, kāda, kāda ir dzīve ar svēto garu? Varbūt tu gribi padalīties. <laughs> Tas diezgan tā paradoxāli skan no kopienas Emanuela locekļa un jautā tādam parastam mirstīgiem lejām, kā es. <laughs> Kāda ir dzīve ar svēto garu? Mēs arī tādi parasti mirstīgi esam. Es klausījos tajā, ko Inga pirms tam stāstīja par savu pieredzi evanģelizācijas skolā. Es domāju, interesanti būtu paskatīties savā dzīves filmā mazliet dažas sērijas atpakaļ un, un saprast, kurā mirklī es iepazinos ar Ingu, kurā mirklī es iepazinos ar Baibu un kurā mirklī es arī biju Altutingā. Es nekad, eh, man nebija dotā iespēja studēt evanģelizācijas akadēmijā, bet dzīve ar svēto garu man šķiet man sākās tajā mirklī, kad es sāku kalpot baznīcā, un tā bija Siguldas draudze, un a, a, mazliet atšķirīga pieredze no Ingas tajā sākumā, jo tur man struktūra iedeva ļoti skaidru un uzreiz. Tur jāsaka liela paldies priesterim Ronaldam, kas tā kā ievadīja baznīcas muzikas dzīvē, pašam nesot mūziķim. Uh, Un, eh, tas, to es vienmēr uztvēru tādu lielu pienākumu sajūtu, ka ir jāvelta laiks pirms svētās misijas, ir jāsagatavojas, jāsaprot, ko tu dziedi. Un, eh, un tas, tas bija laiks, kad es, kad es sāku just, ka svētais gars darbojas manī. Un, eh, Bet tajā mirklī es vēl nezināju, ka viņu sauc par Svētais Gars. um, <laughs> tas bija tād, tāds liel, ārkārtīgi liels žēlstību laiks. Un, uh, un, ja vispār skatās uz mani dzīvi, tad tā mūzika ir vienmēr bijusi. Es Citreiz man šeit vien, vien, vienā kaut kādā rakstu, rakstu savā darbiņā izteicās, ka muzika ir kā, kā nebas saita ar debesīm, un tā patiesībā ir. Jo tas eh, viss muzikālais kalpojums eh, parāda, cik ļoti es neko īsti nevaru, bet Dievs visu var. Un eh, tajā mirklī, kad es gatavojos svētajai misai, pārlasot lasījumus un mēģinot saprast, kas būtu tas, kas aicinātu cilvēkus tuvoties debesīm, tuvoties dievam caur, caur liturģiju. Uh, um, tad ir ļoti bieži nāks piedzīvot tādus pārsteigumus, ka tiek it kā izvēlēta dziesma, liekas, nu, tā pirmā rindiņa kā sakrīt. Nu, runājam par dievu žēlsirdību, dziedam par žēlsirdību, un tikai pēc tam, pēc tam vēlāk tu saproti, cik patiesībā vai nu tajos vārdos, vai tajā muzikā ir bijis kaut kas tik ļoti atbilstošs liturģijā izteiktiem, vai priestera homīlijā, vai lasījumos dzirdētajā, vai vispār tajā dienas noskaņā, kad tu redzi, ka Dievs tādā, tā, saliek to visu kopā kā tādu brīnišķīgu puzli. Un tu esi, tu esi tāds mazs gabaliņš, un, un, un tā puzle tiek salikta, un svētais gars ir tas, kas nosmērē to laku pa virsmu, lai tā viss tā skaisti mirdz. Ārkārtīgi poētiski, protams, tagad izteicās, <laughs> pašai mazliet prieks, bet ikdienā tas, tas nav vienkārši, un, un svētais gars ir, ir, ir tas, kas, kas notur to saikni, un arī tad, kad ir ārkārtīgi grūti un kad tu vairs nesaproti, vai tu vari dziedāt, eh, vai tev vajag dziedāt, vai tu māki spēlēt, vai tu nemāki spēlēt. Tas ir tas, kas, eh, kas, kas dod to iedrošinājumu. Un, eh, un, un paldies Dievam, ka viņš ir, <laughs> un paldies Dievam, ka, ka es varu, varu būt kopā ar viņu un palīdzēt kaut kādā mērā varbūt citiem cilvēkiem tuvoties, tuvoties viņam un tuvoties debesīm. Paldies! Paldies par tavu, par tavu liecību! Un Jā, mm, tikai svētajā garā mēs īstenībā varam arī pielūgt, pielūgt, pielūgt Jēzu. Un tā, tā tāda nākamā mūsu dziesmu sadaļa ir adorācijas, jeb ja pielūgsmes dziesmas. Jā, visvairāk šīs dziesmas mēs izmantojam parasti, kad mēs kopienā dodamies uz kādiem žēlsirdības vakariem, um, vai arī citās reizēs, kur ir <clears throat> visvētākā sakramenta pielūgsme. Un šīs dziesmas mums palīdz ieiet sirds klusumā un pielūgsmē. Un Jā, tagad mēs nodziedāsim kādu dziesmu, Jēzu adorāmus tei, Jēzu mēs tevi pielūdzam, kas ir no kopienas Emanuela Francijā. Yeah. Dārgie klausītāji, šis ir raidījums Cerības uguns. Un šajā raidījumā mēs eh, dalāmies par kopienas Emanuela dziesmām un mūziku, ko tā mums nozīmē, kā, kā, mēs, eh, kā, mēs, kā mēs to izjūtam. Un arī skan dažādi eh, muzikāli piemēri, ja tā varētu teikt. Jā, Inga, varbūt pastāsti, kā, kā tev ir ar šīm adorācijas dziesmām, un varbūt kuras no dziesmām ir tavas mīļākās? Mm. <laughs> ļoti labs jautājums. <laughs> Esmu pārsteigta, nesagatavota. <laughs> ah, jā. Um, par adorācijas dziesmām Varbūt mana mīļākā adorācijas dziesma ir klusums, <laughs> bet eh, ēterā nedrīkst būt klusums. Uh, uh, jā, kopumā jā, man ļoti patīk, kad uh, ir kāda dziesma, kas pavada uz uh, eh, lūkšanu, un tad ir klusums kādu ilgāku brīdi adorācijas laikā. Un, uh, jā, tā, ko mēs dziedājam, noteikti ir viena no tādām, mm, jā, Nē, tiešām divu mazu bērnu māmiņa ir pārsteigta nesagatavot runāt par adorāciju. Es vispār neatceros, <laughs> kas tas tāds ir. <laughs> Varbūt kādam citam ir kaut kas, ko piebilst. <laughs> kādam citam nu, pašķēlēja uz mani. Um, nu, adorācija man šķiet vispār tās diezgan sarežģīts uh, temats, par ko runāt, jo tā ir tāda ļoti personīga pieredze katram individuāli, man šķiet, un uh, Man šķiet, ka mums, kā baznīcas muzeķiem, es te, sevi tā ļoti nu, tādu. Varbūt pārdroši ierakstījā sarakstā, bet nu, man ir, uh, izdodas ik pa laikam pakalpot baznīcā muz ar muziku. Un, uh, mēs te, nu, esam, nu, tiekam nostādīti diezgan sarežģītā pozīcijā, jo, kā Inga saka, citreiz ir tas vienīgais, ko vēl, sirds vēlas, ir pabūt klusumā, bet nu, tev ir uzdevums nu, nodrošināt kaut kādu um, fona troksni, piemēram, grēku sūdzēji, <laughs> kas notiek adorācijas laikā. Un tad, tad, tad tās dziesmas tiek pieskaņotas tam, cik skaļi cilvēks grēku sūdzē runā. Tas arī tāds viens, uh, bet nu, mazliet nopietnāk, tad, uh, bet tas arī īstenībā diezgan nopietni. Tas, tas, tas tā, ir, tā ir reāla dzīves situācija, kad ir, ir tīpaši, kad vecākā gada gājuma cilvēki iet pie saņem grāmatveida sakramentu, tad, eh, nu, tad ir, ir, ir jāpaceļ tie decibeli nedaudz. Uh, Um, bet jā, man šķiet, ka man pat nav tādas uh, mīļākās uh, adorācijas dziesmas. Uh, tas ļoti, ļoti atkarīgs ir no dzīves posma, mm, no tā, kas notiek ārā aiz loga, <laughs> tā, kas notiek valstī, tas, kas notiek, uh, notiek baznīcā. Baznīcas liturģiskais laiks noteikti to iespaido. Bet uh, visas vairāk vai mazāk, es domāju, viņām vi, visām ir viens mērķis uh, palīdzēt uh, tuvoties um, sakramentā esošiem jēzum. Un, uh, nu jā, bet uh, tādas konkrētas vienas mīļākās dziesmas es pat nevarēšu nosaukt. Šī ir ļoti mīļa, tāpēc mēs viņu jā. izvēlējām. <laughs> jā, es tev pievienoju. Šī tiešām ir ļoti, ļoti mīļa un tāda tiešām, kas ļoti palīdz, palīdz pielūgt mm. un palīdz ieiet tādā klusumā. Jā, es piekrītu, ka īstenībā adorācijā vairāk gribās tādu klusumu. Um, taču tomēr ir svarīgi, ja, jā, ja ievada un, un, un ja mūzika palīdz. Un tad ir tāda nākamā sadaļa, kas mums ir komunijas dziesmas, un tur mēs atkal pielūdzam Jēzu, Jēzu kas, kas ir ienācis mūsu sirdīs un kas, kas palīdz arī vēl vairāk ilgoties pēc Jēzus klātbūtnes un, un, un palikt, palikt tādā klusumā. Un mēs esam izvēlējušies dziesmu Jūs, kas slāpstat, kas arī tāda Latvijas baznīcā jau ir pazīstama. Jā, viņa Latvijas baznīcā ir pazīstama, un man šķiet šī bija viena no pirmajām kopienas dziesmām, kuras uh, mazāk vai mm, vairāk nelegāli <laughs> ienesu Siguldas draugzē. Ehm, es viņu pārrakstīju ar roku, jo man viens nots nedava. Oh, es, <laughs> es to nemaz nezināju. <laughs> es viņu pārrakstīju ar roku un akompanēju savas harmonijas kas uh, gandrīz atbilst oriģināliem, bet nu, es tagad esmu labojusies un spēlēju oriģinālās. Uh, bet jā, un arī te, uh, mēs iepriekš runājām par svēto garu un uh, gatavojoties šim raidījumam un domājot, kādas, kādas dziesmas uh, mēs gribētu spēlēt un kādas varbūt būtu piemērotas spēlēt. Kaut kā sirdī iekrita šī, un uh, pēc tam paskatoties uz tekstu pantos, ko jūs arī vēlāk dzirdēsiet, nedaudz vēlāk dzirdēsiet, uh, Tur, tur parādās tāds um, gavēņa laika vēstījums, bet uh, piedziedājums patiesībā ir ļoti, ļoti aktuāls tieši šim laikam. Uh, tas, manuprāt, uh, skaisti atspoguļo nu, pat aizvadītos um, žēlsirdības svētdienas svētkus. Um, ja es atvērto sirdi, no kuras plūst šis mūžīgais avots. Un, uh, jā, tad šis arī tāds viens mazs piemērs, kā darbojas svētais gars, un ieliek šo dziesmu, un pēc tam tikai atbraucot uz studiju, saprotu, ka šī taču ir adventa dziesma, un tad izlasu piedziedājumu, saprotu, nē, tā ir, eh, var dziedāt arī šodien, ir ok. Un, eh, jā. Jā, jau tikko bija žēlsirdības svētdiena. Tikko bija žēlsirdības svētdiena. Jā, un šīs dziesmas autors arī ir eh, kopienas Emanuela priesteris Vācijā, Markus Vitāli. Jūs, kas slāpstat? Mm. dzīvē mūžīgai. Nogurušām rokām spēku dāvājiet, izmisušās sirdis mieriniet. Raugiet, kungs ir tuvu, viņš ir pestītājs, viņš ir spēks, kas nekad neatstāj. Jūs, kas slāv,

Jā, nu mēs šodien esam pie tādas dziesmu šķirošanas <laughs> pieķērušies. Un, un tas, jā, tas lielais jautājums, vai visas dziesmas var dziedāt visur, vai tomēr ir tādas kristīgas dziesmas, kas ir piemērotas labāk liturģijai, dievkalpojumiem, un tādas, kuras varbūt būtu vairāk piemērotas lūkšanu grupiņām, sēžot pie ugunskura vai tam līdzīgi kā tur ir? <laughs> Kādas ir jūsu domas? Eh, es, es, es eh, izteikšu savas domas pirmā, tieši uzreiz eh, ap, apzinoties to, ka te noteikti varētu nākt <laughs> lieli pieredzējuši draugu ērģelnieki un izteikties daudz plašāk un precīzāk, bet tā kā viņi šeit nav, tad varam izteikties mēs. <laughs> un, uh, Nu, un, da, ir doma. <laughs> <laughs> un dažas, un dažas, dom, dažas domas, kas man nāk prātā par šo runājot, um, tad, kad um, sveiciens visiem liepājas sveiciniekiem, ar kuriem kādreiz gājām vienā sveicinājumā, ja kāds klausās, tad um, bija tāda dziesmu grāmatiņa, kuru vienā brīdī mēģinājām sašķirot. Nu, vienkārši, lai sveicinājumā, ātrumā, kad nav laika šausmīgi gatavot uh, mūziku liturģijai, bet tas ir pārkarsis uh, tulznains ienācis baznīciņā un pēc piecām minūtēm jau uz mise, <laughs> lai var uh, dziedāt. Um, tad, uh, nu jā, un tad salikām dziesmas tādās sadaļās, tad uh, jā, bija jāsacina, cik tā sadaļa, kas ir dziesmas uz komuniju, vienmēr ir tik maziņa, ja? jo kaut kā ar kritisku aci skatoties, nu īstenībā jā, ir ļoti maz dziesmu, latviski, kas patiešām piemērotas uh, komunijai. Nu, tādā ziņā salīdzinoši mazi ir jau, ir jau, ir jau pietiekami, bet, ja paņem līdzi visas klasiskās un uh, celminskas dziesmas un arī visas, kas ir vēlāk rakstītas, bet tiešām ļoti, kas būtu izteikti ļoti piemērotas, ir, uh, ir salīdzinoši kaut kā vismazāk. Es nezinu, kādēļ tā ir, bet, uh, bet jā, man liekas, uh, tajā svētais misēs, kur ir kādreiz nācis, nācies piedalīties, man šķiet, tiešām tās ir divas lietas, kas man kādreiz, kā lai saka, nu, es cenšos, cenšos nešķirot, bet tomēr, kur man ir žēl par dziesmu izvēli, mēdz būt, tas ir dziesmas uz upurēšanu, kas bieži vien skan kaut kas Marijai, ko es īsti nezinu, kādēļ tā ir, bet ir tāda laikam tradīcija – Ah, bet tomēr tas tā kā novērš no tā, no tā kas tajā brīdī sāk notikt, un ah, mm, nenoliedzot Marijas svarīgo lomu visā pestīšanā, un arī komunijas eh, brīdis, mm, es varbūt neesmu tik klasiska, lai teiktu, ka tikai Grigori, ka jādzies svētajā misē, bet tomēr, eh, jā, man šķiet ir ļoti svarīgi tādi teksti, mm, un, un eh, šķiet, ka šī dziesma, ko mēs tikko izpildījām, bija tā, tāda, kas ir tiešām pēc teksta, kā saka, nav kur piesieties. Jā, viss ir ļoti atbilstoši un nenovērš no tā, no tā brīnuma, kā, pie kā, ko, ko mēs ejam saņemt, kas ir pats Jēzus, viņa miesa un asinis. Un otra doma, kas man ienāca prātā par šo, šīs dziesmas laikā, um, um Atceroties, jā, tagad uh, raidījuma sākumā tos pirmsākumus liturģijā un evaņģizācijas skolā un visur, es atceros, ka bija tāda liela iekšēja dilemma sākumā, kāda ir mana mūziķa loma, jā, tad, kad es uh, uh, viena pati vai kopā ar citiem spēlēju adorācijā, kāda ir tā loma, jā, un atrast to līdzsvaru, ne pa daudz, ne pa maz, tā kā nebūt solistam, kurš visu to uzmanību uh, paņem uz sevi, uh, Bet man varbūt bija otra problēma, <laughs> kas bija, nu, ka kā es varētu būt šeit un vienlaikus nebūt šeit? Kā es varētu izkrist cauri zemē, tā lai mm. nemaz neaizienot Jēzu, ja? Un tad eh, lēnām nāca tā iekšējā brīvība vairāk un tā atskārsme, ka, eh, nu, es jau es varu nedziedāt, ja? Tas ir tas veids, kā es varu ne, kā nestāvēt viņam priekšā, bet pārējā laikā Jēzus ir pietiekami liels, lai viņš, eh, nu, tāpatās būtu centrā, uh, Bet eh, nu, vienkārši man kā baznīcas mūziķim ir jācenšas rūpēties par to savu sirdi, lai es necenstos viņam aizlīst priekšā, ja es necentīšos, tad gan jau es arī, nu, neaizlīdīšu. Jā, tās tā, tā tāda doma, kas man atnāca, par ko es savulaik esmu ļoti daudz domājusi, jā, par ko vēlējos padalīties. Paldies! Uh, jā, ja, ja es atgriezīšos. Es, es cerēju, ka man būs tāds ļoti organisks turpinājums tavai skaistajai domai par to, kā neaizēnot Jēzu. Un tā, tā pie kā es aizgāju, man šķiet, ka tur tā otra galēji vai tas otrs risks, kad mēs tad neko nedaram, bet tad lai visi dara visu. Un tad liturģijas skaistums tiek aizmākts ar tādu karaoke festivālu. Uh, Eh, un tas man šķiet arī tas otrs grāvs, kurā nevajadzētu iekrist. Un, mm. Manā kalpošanas pieredzē tas, tas tie ir tādi divi grāvi, starp kuriem es mēģinu tā kā nobalansēt. Jo pie, vienmēr būs draudzē cilvēki, kurus vairāk pārstāvēs to, ka visiem jādara pilnīgi viss, un būs, kas uzskatīs, ka varbūt uh, nevienam nav nu jādara nekas. <laughs> tad atrast tādu, tādu priecīgu to vidējo ceļu. Mm. Ne, ne viduvēju, bet tādu zelta vidusceļu. <laughs> Kā, zelta vidusceļu. Kā vienmēr, jā. Jā, bet atbildot uz to oriģinālo mm, jautājumu, vai visas dziesmas var dziedāt visur, nu, laikam jau nē, tāpatās kā bērēs, neviens uh, nedzied par uh, laulības sakramentu saņemšanu, tāpat arī svētajā misē mēs cenšamies tomēr izvēlēties dziesmas, kas uh, sasaucās gan ar uh, liturģijā notiekošo, gan ar uh, tās dienas uh, svēto rakstu lasījumiem, un arī, arī ārpus svēto, svētajām misēm, ja tiek baznīcā sakrame, svinēti sakramenti, kā piemēram laulības sakraments, es varu padalīties. Man bija viena situācija, Mēs, baznīcas mūziķi, mēs esam ļoti privileģēti redzēt ļoti plašu spektru cilvēku dzīves Tā nogrieznī ļoti īsā laika posmā mēs redzam, kā viņi piedzimst un tiek nokristīti, viņi, kā, kā viņi apprecās un nākamajā nedēļā kā nomirst. Ne tie paši cilvēki, bet <laughs> nu, ir, tā, ir tāda pieredze. Un, tad sarunā ar tiem pāri, kas gatavojas laulībām, vienmēr tiek uzdots jautājums, kādu muziku jūs vēlētos laulībās, un īpaši tā ir svētā mīsa, kā daļa no, no sakramenta saņemšanas. Uh, Un pārsienis teica, ka viņi ļoti vēlētos tādu Leonardu Kohenu sarakstīt aleluja. Nu, brīnišķīga dziesma, un viņi arī ļoti bieži viņu arī dzirdu draudzēs. Un es teicu, fantastiska muzika. Un, eh, Padzied. Nu, varbūt tu padziedi. <laughs> varbūt visi nezin, kas tā par dziesmu. Nu, tu, pa, pa, tu padomgos uzreiz, nevarēšu. Nu. <laughs> Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Kura filma tā ir? <laughs> Šeks. Tas ir no šeka. Un, un brīnišķīga dziesma. Un es pārim arī teicu, jūs nu, pilnīgi noteikti to laulībās varat. Un kurā mirklī, nu, tik līdz kā aizdziesiet pa baznīcas durvīm. <laughs> Tā kā, nu, eh, jo nevienmēr, ja, ja dziesmas teksts atbilst eh, liturģiskiem tekstam, šī gadījumā lujā, nevienmēr tā asociācija būs ar mm. baznīcā notiekošanu. Tas arī man šķiet, ka ir, ka ir jāņem vērā. Tad varētu mm, īstenībā teikt par visām šīm dziesmām, uh, ir eh, vienmēr jāuzdod tas jautājums, uz kurieni viņas mūs ved. Mm. Jā. Pie kā viņas mūs noved, jā, uz kurien viņas mūs virza un uz kurien viņas mūs ved. Jā, Mēs esam pietuvojušies raidījuma beigām, un paldies! Gribās jums teikt ļoti lielu paldies, ka jūs esat eh, mērojuši tik tālu ceļu, lai būtu šeit un dalītos savā uh, bagātīgajā pieredzē un dalītos un ar savu skaisto balsi un iepriecinātu klausītājus. Un, jā, tā tad eh, šie, šis bija, bija raidījums Cerības uguns. Un šis raidījums varēja izskanēt, eh, dārgie klausītāji, pateicoties jūsu ziedojumiem. Arī turpmāk aicinām jūs ziedot, lai Radio Marija Latvija varētu pastāvēt un kalpot daudziem par garīgu barību mēs atkal tiksimies īsi pirms vasaras svētkiem. Un šo raidījumu noslēgsim ar dziesmu Dieva mātei Marijai. Tu nesi viņu, kurš visu nes. Un šī dziesma nāk no kopienas Emanuēla Francijā. Jā, uzticēsim visus savus labos nodomus Dieva mātei Marijai, lai viņa viņa tos izauklē, lai lūdz par mums, lai, lai nes savā lūkšanās arī mūsu. thank you kopienas Emanuēla raidījums Cerības uguns.